Yeah, yeah. Yeah, yeah. É, é, é. Uou, uou, uou. Tô apaixonado nessa mina e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado essa mina E quando ela empina, geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo, geral parou Cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração ela manda um quadradinho sensacional. oh, assim cê mata o pai ela manda um quadradinho sensacional. Ó, oh, vai que tá legal. Tô apaixonado nessa mina e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina e quando ela empina, geral quer se envolver. Tô apaixonado nessa mina e quando ela empina, não dá pra não querer apaixonado nessa mina E quando ela empina, geral quer se envolver E quando ela Chego no fluxo, geral parou. Cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração. Ela manda um quadradinho sensacional. Ó, oh, assim cê é mata o pai. Ela manda um quadradinho sensacional. Ó, oh, vai que tá legal. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer apaixonado nessa mina E quando ela empina, geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina, não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina, geral quer se envolver